вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у наглядзеўшыся ў тэлевізіі няголенага арабскага дзядзьку ў клетчастай хусціне усмешка якога суправаджае нас праз усё жыццё мы з калегам віталём каракорскім пастанавілі самі вырашыць араба ізраільскі канфлікт і ахвоту нашую прыспешыла вялікае эсэ анатоля седарэвіча ў нашай ніве якое называецца чаму я жыт сама назва тлумачыць чый бок падтрымлівае аўтар Віталь каракорскі цалкам згодны з тым, што напісаў слынны беларускі крытык, але заўважае, што беларуская кроў замінула седарэвічу сказаць і пра ізраільскія праблемы, а таму гэта як беларускі жыт зробіць ён сам ёсць дзяржава ізраіля ёсць праблема дзяржавы ізраю. Я быў там два гады таму, калі ўсё пачалося. І ведаеш, я пабачыў, што не вырашаны фундаментальныя праблемы у краіне няма канстытуцыі ёсць тры супольнасці жыды ашкеназі такія як я еўрапейскія жды якія праехалі якія пабудавалі уласна гэтую краіну ёсць жыды сефарды это афрыканскія азіяцкія жыды якія у асноўным рэлігійныя ортодоксы яны нічога не робяць ты ж арабы толькі жыды яны знешне больш падобныя да арабаў ці афрыканцаў ёсць розныя жыды ўвогуле розныя вельмі антрапалагічна ёсць арабская супольнасць яны грамадзяне ізраіля але яны абмежаваныя ў пэўным сэнсе напрыклад у армію не служаць а што такое ізраіля войска пасля службы гэтыя ўсе сувязі яны вельмі моцна працуюць гэта вельмі прэстыжная справа быць вайскоўцам у ізраілі і потым на працу могуць не ўзяць калі ты не служыў напрыклад ну гэта не пісаныя законы зразумела гэта такая традыцыя Вось. і я думаю што калі дзяржава не давярае зброю сваім грамадзянам гэта недобра калі ізраиль не давярае зброю арабам грамадзянам ізраіля это недобра пятая калона ёсць яшчэ адзін момант гэта тое што ізраиль амаль што тэакратычная дзяржава я добра разумею ролю рэлігіі іўдаізма у тым што жыдоўства як такое захавалася ў гісторыі з аднаго боку а з іншага боку у сучаснай дзяржаве у сучаснай краіне так не павінна быць не павінна рэлігія такую ролю адыгрываць дарэчы ортодоксы ну, жыдоўскія сефарды ў асноўным яны таксама не служаць у арміі но ну, нероўныя грамадзяне нероўныя перад законам ізраілю патрэбна мадэрнізацыя барак які быў прыберам перад шароном ён казаў пра светскую рэвалюцыю на жаль пачалася гэта інтэфада і усе размовы пра светскую рэвалюцыю скончыліся але такая патрэбнасць у ізраільскім грамадстве ёсць Thank you. ты называеш цэлы шэраг захадаў, якія з ізраільскага боку ў дачыненні да сябе самога маглі б прынамсі наблізіць нейкія пазітыўныя змены сітуацыі. І прытым ніхто б не загінуў ад прыняцця канстытуцыі ці параўнанняў правоў грамадзян. Выходзіць змяняцца павінны абодва бакі канфлікту і Ізраіль таксама. У пэўным сэнсе ізраиль павінен стаць еўрапейскай дзяржавы прапанова чыста постмадэрністская але такі цяпер час і такі свет калі ранейшыя непарушныя канстанты рухнули як той савецкі саюз і расія разважае пра сваё ўваходжанне ў нато а лукашенко дзеля працягу свайго прэзідэнцтва возьме дый правядзе заўтра рэферэндум пра адраджэнне ў беларусі манархіі словом у цяперашнім свеце цяжка прыдумаць нешта нечаканае апроч хіба што замірэння араба ізраільскага канфлікту за якім усе мы назіраем з дзяцінства. Праўда, у дзяцінстве былі ізраільскія ястрабы агрэсары, а цяпер палестынскія тэрарысты. Ізраіль жа стаў фарпостам дэмакратыі. Вось мы кажам, што гэта фарпост дэмакратыі на блізкім усходзе гэта так, Таму што асяроддзе цалкам не дэмакратычна арабскае асяроддзе. А ў Ізраілі ўсё ж такі ёсць падставы дэмакратыі, ёсць развітая дэмакратыя, ёсць э, парламент, ёсць выбары, ёсць свабодная прэса і так далей так далей. Але ёсць і такія моманты, якія не дазваляюць назваць цалкам дэмакратычнай гэтай дзяржавы. Thank <laughs> you. мабыць цалкам гэта значыць абсалютна дэмакратычных дзяржаваў не існуе наогул іншая рэч што у ізраіля ёсць відавочныя шляхі самаўдасканалення і мы іх ведаем Што да палестынскай аўтаноміі, дык там гаворка ідзе яшчэ нават не пра дэмакратыю, а толькі пра самую дзяржаву, якая мусіць з аўтаноміі паўстаць. І тут адна з першых праблем у тым, што складаецца аўтаномія з трох нязлучаных міжсобку часцінаў. Першая гэта заходні бераг ракі Ардан, другая гэта сектор газа да бліжэй да Егіпту. І побач з Ерусалімам ёсць палесцінскія вёскі і частка самого Ерусаліма арабская і они не злучаны але там все так блізка все так побач что гэта не галоўная праблема тое что фрагментарна так існуюць гэты районы з іншага боку гэта правакуюць э, некаторых ізраильскіх палітыкаў на такія прапановы новость трэба знішчыць аўтономію і мець справу с тремя асобнымі аўтономіямі ці с тремя бантустанамі такая ідэя мае права на існаванне але я не думаю что гэта рашэнне той вялікай праблемы як арабам і жадам жыць разам А можа яны і жылі б без праблем, калі б на тым кавалку зямлі не перацягвалі канат вялікія краіны свету. Паны, як кажуць, б'юцца, а ў жыдоў з арабамі чубы трашчаць. Калі ствараўся Ізраіль і было рашэнне арганізацыі аб'яднаных нацый, пра тое, што ствараюцца дзве дзяржавы на тэрыторыі палістыны. ствараецца ждоўская дзяржава і ствараецца арабская дзяржава. Цікава, што гэтую ідэю цалкам падтрымліваў савецкі саюз і не падтрымлівалі злучаныя штаты. Штаты, напэўна, думалі, што трэба ствараць адзіную дзяржаву жыдоўска-арабскую дэмакратычную дзяржаву, не нацыянальную. Але быў выбраны вот такі шлях, і арабы не пагадзіліся з гэтым даволі хутка ўсё стало інакш савецкі союз сябраваў з арабамі а злучаныя штаты гэта асноўны партнёры саюзнік ізраіля зразумела історыя не ведае то было бы калі было бы ёсць так як ёсць ну і трэба зараз гэтую праблему вырашыць гэта не праблема жыдоў і арабаў это праблема ўсёго свету Няхай гісторыя не любіць умоўнага ладу, але ёсць адказнасць і злачынствы, якія не маюць тэрміну даўнасці. Выходзіць, калі б у свой час не ўмяшаўся савецкі саюз сённяшняга араба-ізраільскага канфлікту магло б і не быць. Аднак жа і сапраўды вернемся да таго, што маем. Анатоль Сідарэвіч у сваім эсэ чаму я жыт у нашай ніве піша не толькі пра няздольнасць палестынцаў стварыць уласную дзяржаву але найперш пра нежаданне Маўляў, замест фармавання інстытутаў улады яны фармуюць базы тэрарызму. Ёсць, дарэчы, падобныя меркаванні пра чачэнскіх паўстанцаў, якія, гаворачы пра незалежнасць, насамрэч і не збіраюцца займацца дзяржаўным будаўніцтвам, а толькі ваююць, ваююць, ваююць. Віталь Каракорскі ёсць рацыя у тых хто кажа што палестынцы замест таго каб ствараць дзяржаву і будаваць шляхі і фабрыкі яны займаюцца тэрарызмам і спадар сядрэч піша што ёсць такая мэта знішчыць ізраіль нацыянальная ідэя калі хочаш не толькі палестынцаў цалкам арабскага свету Ну, зараз трохі змяняецца вось тая ініцыятыва якая сёння мы знаем як ініцыятыву прынца абдалаха што мы прызнаем ізраиль калі ізраиль дае ўсе тэрыторыі паловы ерусалима і ўсё будзе добра дык калі б вот такая пазіцыя была ў сорок восьмым годзе ніякага канфлікту не было б Это з аднаго боку. А, з іншага боку праблема палестынцаў у тым, што яны не знайшлі лідараў. Арафат, які з пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя лідар палестынцаў ён жа левак, ягоная арганізацыя стваралася пад уплывам Светкага союзу адтуль шлі грошы і зброя і он быў такі ну не цалкам камуністычна але пра камуністычны такі лідар вакол гэтай фігуры склалася палестынская квазі дзяржава такая яны ж прагалошвалі яшчэ калі рафат быў на выгнанне ў тунісе нават савецкі саюз прызнаў гэтую дзяржаву віртуальную такую і зараз магчыма тая ідэя што трэба стварыць нават калі палестынцы самі не хочуць гэтую дзяржаву яна як бліжэйшая перспектыва выглядае цалкам слушна Thank mm -hmm. you. Гэта зразумела, што калі партызан выходзіць з засады і сядае ў кабінет кіраўніка краіны, з ім можна ўжо гаварыць не толькі мовую зброі. Ён так ці інакш мусіць лічыцца з правіламі міжнародных дачыненняў. Зрэшты, у арафата досвед дыпламатыі відаць рэкордны але ён і пры гэтым застаецца партызанам. Нешта не выпускае яго з засады. Можа, ягоны народ тады чаму? Я не ведаю, чаму палестынцы амаль усе працуюць у Ізраіль. Чаму не працуюць на, на палестынскіх тэрыторыях, я не ведаю. Грошы аўтаномія атрымлівала вялікія грошы з Еўропы, з Амерыкі і з Ізраіль. А яшчэ ёсць арабскі свет, яны таксама фінансуюць, вось куды ідуць гэты грошы на зброю, магчыма, ёсць падстава думаць, што менавіта на зброю значыць і тая палестынская дзяржаўнасць якая мусіць паўстаць заўтра можа не спыніць канфлікту магчыма гэта часовае выйсце будзе мяжа нармальна хаця цалкам магчыма што потым яны скажуць давайте нам працу ўсё роўна ў ізраілі гэтая мяжа працаваць не буду тому что там на тэрыторыях нічога няма нічога існуе стэрэатып пакрыўджаных палестынцаў і цынічнага ўзброенага сытага ізраілю тое што ў палестынцаў няма сваёй дзяржавы ўжо робіць іх у пашыраных уяўленнях тым бокам, які терпіць. Іх, маўляў, прыгнятаюць, а яны натуральна змагаюцца. Жыць недзяржаўным жыццём у сучасным свеце выгадна, бо ты ўтрыманец, ты ні пра што не думаеш, а цябе кормяць. Падобны комплекс добра вядомы і тым беларусам, якія шмат сілаў аддалі свайму змаганню за несамастойнасць і сёння галасуюць за далучэнне да рассеі. Я думаю, што жаданне сваёй дзяржавы пачынаецца з усведамлення сваёй этнічнай адметнасці і культуры, мовы. Немагчыма, каб чалавек выступаў за далучэнне Беларусі да рассеі шчыра па-беларуску а нават і па-расейску так ніколі не прамовіць чалавек для якога хоць нешта значыць тое што ён беларус а вось ці нацыя палестынцы ці маюць яны сваю культуру калі не дык тады зразумела чаму ім не патрэбныя свае універсітэты выдавецтвы і уласныя бюджэтныя выдаткаванні на асвету вот арабы зразумела арабскі свет таксама вельмі розныя талі это арабы мова арабская якой-небудзь асобнай палістынскай культуры напэўна ёсць э, рэгіянальныя асаблівасці агульнаарабскай культуры але калі ўсе сілы ходзяць на барацьбу каб не было ізраілю штосьці з такое інтэлектуальна які-небудзь прадукт ствараць я думаю што калі існуе зараз она ну, напэўна існуе палістынская паэзія ці песні складаюцца Так яны ўсё пра тое, што трэба знішчыць Ізраіль, жудоў скінуць ім земнае мора і ўсё. Mm -hmm. Працягваючы сваю паралель з беларусамі, я падумаў, што цяпер мы перажываем нейкі пераходны зацішак. І якраз страта незалежнасці зробіць нас зусім падобнымі да палістынцаў як яны без свае асобныя культуры разглядаюцца ўсяго толькі часткай арабскага свету, так і мы будзем расійскім фарпостам у атачэнні краінаў заходняй арыентацыі. А досведу паўстанняў, тэрарызму і партызаншчыны нам пазычаць не трэба. У пантэоне нашых нацыянальных герояў тэрарысты праз аднаго Урэшце мы зноў можам ператварыцца ўласных братоў і ладзіць дыверсій па ўсёй вялізнай расійскай федэрацыі, як тыя ж палестынцы ў Лване і Ярданіі. Альтэрнатыўны гэтаму шлях будавання сваёй дзяржавы. Тут наш сучасны досвед блізкі да палестынскага. Толькі што нас ніхто да гэтага не падштурхоўвае і ніхто асабліва не замінае. Так і стаім у прастоі. Mm -hmm. Цяпер я прапаную змяніць ракурсы паглядзець на араба-ізраільскі канфлікт не як беларусы, а як грамадзяне зямлі, прадстаўнікі чалавечай цывілізацыі. Сэнс канфлікт гэта ці той цывілізацыі, якую мы называем іўдэйска хрысціянскай, ці гэтая цывілізацыя здолее распаўсюджацца на э, гэтак званы ісламскі свет я думаю что гэта магчыма потому что ислам это не штосьці такое цалкам супраціўнае іўдаізму і хрысціянства карані адзіныя ислам значна маладзейшая рэлігія і таму менавіта таму больш агрэсіўна гэта сёння як будзе заўтра это асноўная праблема чалавецтва на сённяшні дзень ці будуць по адзіным правілам тнаваць краіны захаду і ісламскі магчыма калі глобалізацыя распаўсюжыцца туды это ўсё здолее саіснаваць калі ў жыдоўска-арабскім канфлікце адлюстроўваецца канфлікт двух тыпаў цывілізацыі, як гэта выглядае канкрэтна на прыкладах. Калі мы разважаем пра жыдоў і пра арабаў, трэба разумець, што яны на розных мовах, не толькі таму, што ёсць іврыты арабскія, яны, дарэчы, блізкія мовы, але ну, вось мы кажам дысідэнт. Но что такое диссидент у ждовской державе, что такое в арабском свете диссидент? С одного боку, слынный письменник, драматург Джошуа Соболь, который написал пьесу «Гетто», про Вильнинское гетто. И он в свой час пьесу «Палестинка» написал, полная история кахания, и он там сказал, что треба замираться с арабами. На тот час ну, израильское громадство целком было не готовое это 270 е і байкатавалі гледачы гэты спектаклі акторы не хацелі працаваць ён з'ехаў у англію быў палітычны мігран зразумела дзяржава не преследавала но потом он вярнуўся ў ізраиль зараз жыве зноў ізраиль А што такое дысідэнт у арабскім свеце? У ісламскім трохі інакш, таму што ёсць салман руждзі. І вядома, што салман э, руждзі да цяперашняга часу ахоўваецца, каб гэты вырак аятавы хаміні не быў рэалізаваны. Але дысідэнт і ў сама бенлада ён у саудаўскай аравіі дысідэнт мы кажам ліберальнае на ізраілі выданне ліберальных кансерватыўных які хочаш у еўрапейскім шталце ліберальная тэлевізія арабская альджазіра транслюе ўсе звароты саму бен ладана яна напэўна ліберальная з якой іншай нагоды наяўна не ў тым сэнсе як мы гэта ўспрымаем каштоўнасць чалавечага жыцця розная вядома што гэтыя тэрарысты самагубцы яны ж упомнены што яны ў раю ідуць і таму вельмі складана вось калі я рабы жды пачнуць калі-небудзь размаўляць на адзінай мове у тым сэнсе што паняцці будуць трактавацца нолькава справа не тым ці гэта будуць ізраільскія паняцці ці арабскія паняцці справа тым каб <laughs> былі адзінымі больш-менш спалучаліся араба-ізраільскі канфлікт працягваецца мы штодня чуем пра яго з выпускаў навін у і сканчэння яму не відаць. Дзеля замірэння занадта шмат трэба абодвум бакам змяняць у саміх сабе. Праўда, калі два народы так доўга жывуць разам, нягледзячы на стан вайны, усё адно мусяць адбывацца нейкія ўзаемапранікненні. Ці гэта маналіт ізраільскі супрацьстаіць маналіту палестынскаму. Гэта таксама пэўны міф, таму што ведаеш, я зараз працую з інтэрнэтам і знаходжу там сайты, якія амаль цалкам пра палестынскія але калі паглядзіш а хто піша там ну, хто складае гэтыя сайты габрэйскія прозвішчы васырман саламон і гэтак далей <laughs> гэта ўсё лівацтва гэтыя левакі еўрапейскія амерыканскія антыглабалісты там э, жыдоўскі фермент вельмі моцны ёсць ізраіль ад працэса глабалізацыі натуральна удзельнічае разам з заходнім светам А яны не хочуць за гэтым пагадзіцца. Таму гэта ўсё не так вот, што ёсць жыды, ёсць арабы, два бакі. Чым трэба будзе паступіцца Ізраілю, каб зводкі пра тэракты ў выпусках навінаў змяніліся на этапы замірэння. Паступіцца трэба будзе жа там ну, вельмі моцна, таму што ёсць э, гэтае пасяленне на гэтых тэрыторыях і не толькі новыя, што цалкам недобрае але гістарычныя з біблейскіх часоў паселення типа хеўрона ну што рабіць там там там палістына там тэрыторыя аўтаномія што рабіць будуць жыць але не ўпэўнен што палістынцы створаць такія ж самыя умовы для жыцця жыдоў сваёй уласнай дзяржаве якія маюць ізраільская рама но есть праблема ерусалима ізраільцяне ну, уже доўга доўга жывуць той думкай што ерусалім это іхняя сталіца але трэба будзе напэўна паступіцца А чым павінны паступіцца палестынцы па-першае яны свае школьныя праграмы павінны змяніць тому што ў падручніках пішуць э, там парметыц задачкі такія для самых маленькіх вучняў што ну, сёння твой бацька палестынскі баец забіў трох жадоў а завтра двух і колькі гэта будзе у суме адмовіцца ад ідэі што іерусалім будзе цалкам арабскі адмовіцца ад той ідэі што яны скінуць калі-небудзь жадоў міжземнае мора ведаеш арафат пасля кожнага тэрарыстычнага акту суджае гэтыя акты кажа палестынская аўтаномія пакараю вінаватых але і робіць ён гэта па-ангельску большасць насельніцтва палестыны <laughs> не разумее ангельскай мовы дык вось што трэба ці каб палестынцы ведалі ангельскую мову як амаль усе ізраільскія жады ці каб ён па-арабску пачаў гэтыя рэчы <laughs> Яшчэ адна з'ява кідаецца ў вочы. Пры ўсім тым мностве людзей, якія займаюцца араба-ізраільскім замірэннем, няма ўражання, што нехта з усёй яснасцю ведае, што трэба рабіць. Недавно прыязджаў у вільню мой вельмі добра знаёмы дырэктар замежнага вяшальня ізраільскага радыё тэлевізіі Я мне сказаў, ведаеш, яшчэ не было так жахліва ніколі. Ну, як цяпер у Ізраілі, калі вось я учора хадзіў у тую краму за цыгарэтамі, учора хадзіла, сёння там быў выбух. Там быў выбух, загінулі 50 чалавек. Это па-першае, па-другое, калі хто-небудзь скажа, што ён ведае, што трэба рабіць, сказаў ён. Дык ты яму не веры, ніхто не ведае. Пасля нашай размовы у мяне з'явілася думка, што гэта можа ведаць стома і стома можа вырашыць канфлікт мне здаецца што з ізраільскага боку значна больш гэтай стомы магчыма таму што арабы як нацыя іслам як рэлігія значна маладзейшая за жыдоў юдаізм мой калега віталь каракорскі таксама не ведае як вырашыць той злашчасны і невырашальны канфлікт Гэта звычайна характэрна для людзей, якія самі нікога не ненавідзяць, ні з кім не ваююць і для каго ўдарыць іншага не выглядае нормай. Можа быць ад таго, што ў глыбіні душы ніхто з міратворцаў не хоча нікога забіваць, у іх нічога і не выходзіць і тады нам усім, а можа быць і дзецям нашым давядзецца праз усё жыццё назіраць няголены твар арафата і чакаць, калі маладзейшы іслам пасталее і сядзе за адзін стол з юдаізмам, каб гаварыць як два дарослыя і бясконца стомленыя вайной ветэраны. thank you